quon kai coclos oeatis quon catapinein eithis menos idon tina coclon hanas to stoma autu megistae sun cata catapepo ke tuton o yeseis oeon einai barumenos de tas plankana kai odunomenos elege dicaia egoge peponza eige panta periferae OEA pepisteuca. Didasquei he emas ho logos hoti hoi adicastos pragma prosiontes lanzanusin he autus peripeiruntes atopois.